Frantzian zer dugun egin kantu Konduetan ezpaita hainbeste espantu Laguntza soziala sobera da jantu Atera bidean nahi dut orai esplikatu Riala la la la la la la la Triala la la la la la triala la la Sosak alde guzitan sobera gordeak Egezan egesari egitar oldeak Ama bost oren kipi intentzio nobleak Bizia ikasteeko lanera pobreak Franz trabaiekin gu ez gira guti fierrak, langile merke eske, enpresa ederak. Ez duk sobera luzaz, pentsatuko errak, onak zakeldu dena, lanera alfegak, trialalalalalalai lalai, trialalalalalalai lalai, trialalalalalai lalai, trialalalalalai lalai, Riala, la, la, la, la, la, la, la, Fresko dira bai jazko, kesuaren garrak, ez gintuen izitu, langilen indarrak, erretretaren dako, urrundurik marrak, igorri ginituen, lanera zaharrak. Zergari ez doatzin,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 Trial la la la la la la la la